Jakes esnal G ugartean presonde da gaur egun. Bizi osorako kondena du, baina legeak eskatzen dituen baldintza guztiak betetzen ditu, baldintzapeko askatasunean ateratzeko. Aitzinetik ere eskaera egina zuen, baina ukatua izan zitzaion. Baldintzapeko askatasun eskaerari indar berezia emaiteko eskatu die beraz herriberri oposizio taldeak, agiria izenpetzea Doniban Eloitzuneko kontseilukideei. Pascal Lafitek emaiten dizkigu zetasunak. Ba, jakin behar da, jakes uh, ez eh, nal bere ogoita sortzigaren uh, eh, urtean eh, dago, esondegian, da reko ugartian. Beraz, uh, du eta eskatzen du, bere abokatoarekin. balintzapeko askatzea. Ados, beraz, indartzeko eskaira hau, guk ikusi e, hemen, gure hartian egiberri taldean hasteko eta gero egia da peioko duarekin, duela izpairu hilabete, aurre ikusi ginuen, testo hoi pasagaztia indartzeko eskaera. Eta, jakin, bon, jakin eh, duzen bezala, dola bi haste izan da e, manifestal, manifestali erraldoia. Nun eh, eskalunak milaka ibiliak dira Pariseko etorbideetan, karriketan, eskatzeko presoak eskolerirat, eh? da presoen urbilketa, unat. Hala, eta ez nasteko bi desmartxa, Eh, negilaren behatzean bakarrik izapetu dugu hemen erriko kontseiluan testo hau, eta oain igurikatu dugu bihaste bertze testoa azaltzeko erriko kontseiluan. Baina anartean, jakin gertatu dena, beraz, eh, gure hausapesa ganda, zendua da, eta hausapesa berriarekin berriz plantan eman dugu hau eta izan da harrakasta mota bat zen, eta kasik kontseilari, kontseilari guziek izenpetu dute testo hau. Hauzapez berriak ere? Uste dut, bertzeek izenpetu badute, horrek egen nahi du haien arteko lehenak izenpetu dukela. Eta horrek... Zenta, testoa azaldu nuen janeko irriko etxera, dora haste bat edo bi aste. Ezagutzen zuten? Ezagutzen zuten, bai jakin behar da, ere jakes esnal ez da gure irian, ara, emaztea eh, erriko langilea dela, ere, daun ezagutua da, eta oain madu kontestu, kontestu berri bat, berezi bat, bake kontestua, izan da ere eh, elgar bizi desira bat, gauza horiek antzinean, agerian eman dugu, eta ara, Ikusi da Jon Pajoten kasuan eh, momentuko zezetza eman dutela. Bon, ala ere esperantza ez da galdu behar. Horixe, xe, esperantza ez da galdu behar, eta tematu behar da, eta hori badakigu eskaldunak tematu behar dela, entzestatu behar da, ez da sekulan hamor eman, eta hara, eta gure presoan gibiletik haitu eh, behar, behar dugu, eh? eta ez.